Bai, erikak etxean jogatzen du, animo asko dut ditu. Ba, nik uste dut erikak eh, min handia egiten duela pelota biziarekin, bere eskumi eskuma handiarekin, eta guk eh, nik uste dut pelota motela atera beharko dugula, bera di ez egoteko hain komodo, eta nire laguna oso ondo aritzen dela pelota motelaekin, ba, ere ba, pilota motela egin oizu gazten ez gaur. Bai, irazoza nik eh, asfalitik ezagutzen du, mi hamin nirekin jokatzen du, laguna gara, baina bueno, gaur gauean eh, frontoian, ba, ez gara lagunak izango eta bar, ean noz irabazten duen. Ba, oso txapelketa polita da, dano nahi dugu txapelketa bitabazi bazi eta finala egotea, ba, asko esan nahi dugu retzat.